بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد خوب سخاننا در شرح أحاديث أخلاق مجرم درس عبد اه، عبدالرزاق حفظه الله مجد ثم في الآيتين تنبيه مهم للغاية در این آیاتی که ذکر کرد الله ذکر کرد شیخ از آیات های قرآنی درباره وصیت کردن به خوبی به پدر و مادر و خاصتا مادر بعضی هاش ذکر کرد میگه در این آیه دو آیه میگه تنبیه مهم است للغایه یعنی يعني خیلی تنبیه مهمه یعین على تحقیق البر و کمک میکنه که آدم تطبیق کنه احسان و نیکویی را الا و هو تذکر الجمیل السابق این غایت مقصود چی هست میگه همین که به یاد آوردن نیک جمیل خوبی پیشینه یعنی مثلا وقتی الله ذکر کرد که مادر چی خوبیا کرده است نسبت فرزند همین را به یاد آورده باید آدم با پدر مادر خوب احسان کنه بیر نیکویی کنه و معروف المتواصل الذي كان من الوالدين و خوبی که پیوسته بود از پدر و مادر و من الوالده على الوجه الخاصه خاصه مادر بر وجه خاص یعنی خاصه مادر که زحمت کشید و رنج کشید برای به دنیا آوردن فرزند و به خارجی او را و یا رسان فتذکر ذلك يعين البر به یاد آوردن این کار میگوید همون حمله شدن و در حمل در شکم مادر بودن و بعد تولد شدن و بعد خارگی بودن و همه اینا میگه به یاد آوردن میگه کمک بکنه انسان به نیکویی و کار خوب و والغفلة عن ذلك و و یفضی الى الحقوق غافل شدن از این اولی کودکی را فراموش کردن در شکم مادر بودن جنین بودن فراموش کردن و اهماله به اهمیتی کردن این به پرواگی کردن یفضی الى الحقوق سبب میشه میگه و آق شدن و آقی آق یعنی به احترام پدر مادر میگن در اصل و اما آقی شرعی کسی است که پدر مادر شورا مثلا آق کرده است یعنی از خود راندن خب این میگوید آیت تنبیه و آگاه است به این موضوع که باید آدم نیکی پیشینه را باید بیاره و مبنی بر این لاقل پاداش به جنس عمل یعنی همون خوبی هایی که پدر مادر کرده است لاقل مکافات اونها را پاداش اونها را جزای همه را لاقل بته و نسبت اونها خوبی کن اگر آدم نیکوکار نسبت پدر مادر که نباشی اما از وی آدمی که مثلا او در کودکی تو را کلان کردن و 5 6 سال تا 10 سال و خدمتت کردن لاقل تا هم در پیری اونها تا دمو 10 سال خدمت چون کن که مثلا غالبا مادرها یا اینکه پدرها از سال 50 محتاج فرزند میشن 50 55 یعنی مثلا همون 10 15 سالی که کلانت کردن و لباس و چشتن و لباس و پوشاندن و اینوای همو را اگر تا پاداش شبتی همین برابر بشه زیرا مادرها و پدرها غالبا 70 سال زیاد زیاد 75 سال همین قدر مثلا عمر میبینن یعنی تا 50 55 خود اونها توانایی چون مثلا اداره میکنن و خودشون مثلا با وایه خودشان و تربیه خودشون میرسن اما 50 یا 55 یا 60 کلاس در همون 15 سالی که محتاج لا لاقل همون در کودکی همون 10 15 سالی که زحمت کشیده بودن لاقل همون را پاداش بده از روی آدمگری از روی انسانی پاداشی در مقابل پاداش یعنی به خاطر همین عالما میگن که همون مهلتی که فرد پدر و مادر زحمت میکشه غالبا پدر و مادر همون همون قدر یا کمتر از او محتاج به فرزند می میشوند در پیری مرد همو کسی هست که لاقل پاداش در مقابل پاداش نیکویی را به نیکویی جواب میده الله میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان پاداش نیست پاداش خوبی مگر خوبی کردن بلا لاقل همون خوبی هاشون به خوبی بر بگردان وقد فتذكر هذه المصاعب والشدائد التي حصلت للام واستحضارها يعين المرأة على تحقيق برها باید آوردن این سختی ها و دشواری هایی که واقع شد حاصل شد برای مادر واستحضارها بیاد آوردن يعني استحضار یعنی يعني حاضر دانستن و فکر کردن اونها کمک میکنه انسان به تحقیق و خوب کردن نیکویی فاذا غفل الانسان عن هذه المعاني وانشغل عنها انسان وقتی غفل شود میگه از این معانی ها و از اون مشغول شود بی‌پروا ضعف في جانب البر و ضعیف شود میگه جانب طرف خوبی کردن و قرب من العقوق شيئا فشيئا با عاق شدن و با احترامی و و به احترامی پدر و مادر و بدی بد کردن به پدر و مادر میگد آهسته آهسته میگد نزدیک میشه یعنی آهسته آهسته با عاق شدن میگه قریب بشه ولذا في الناس من قد يحسن المعامله مع رفقائه وزملائه و ومن يتعامل معه فيخاطبهم بالآداب والتلطف بالحديث و خب میگه بعضی مردم میگه خوب معامله میکنه میگه بعضی آدم های حس میگه معامله خوب داره با رفیقایش و زمیل همکارا میگن با همکارهایش و اقرانه همسینه ساله هایش و من یتعامل معه با کسانی که با او معامله میکنن با اونها میگه خب معامله خوب میکنه فیخاطبهم بالعدب با آداب خوب گپ میزنه با هم کارهاش و هم درسهاش و یار و دوست و رفیقش و تلطف فی الحدیث تلطف یعنی مهربانی ملایم سخن کردن و مهربانی میکنن ملایمی میکنن در سخن لكنه لا يحسن شيئا من ذلك مع والدته مع انه هي با وجود این میگه لکن میگه این آدم خوب معامله نمیکنه میگه با مادرش در حالی که مادرش سزاوار است با این خوبی و با این معامله خوب و با این آداب خوب مادر سزاوارتر است اما این با رفیق ها و هایش با حتی با معشوقش مثلا چی مثلی با مادرش معامله نمیکنه این خیلی در حقیقت احمقی و خیلی ابلهی هست و خیلی محرومیت و خیلی خسارت است که با دوست ها و رفیقاش بهتر باشه در معامله از پدر و مادر و حتی از زن و شوهر دیده برای بله، خاطر همین یه انسان بلا بله، انسان ها بعدش عجیب هستن یعنی مثلا اگر رفت یه آدم در راه در یک گمجا در خیابان و کوچه ها اگر رفت با او استکان یا کوب آب دیه او را خوب تشکر میگوید اما مادر سالها او را چای و آب و طعام داده از پروانه داره حتی بعضی شوهرهایی هست مثلا همسرهاشون وقتی یک کسی دیگه اگر رفت یا انسان بیگانه یک کوب یه استکان اوست یا خرسند او و تشکرگویی میکنه اما اون زنیش که هر روز براش طعام میپزه و شراب میپزه نسبتش پروا نداره عکس هم همین بعضی زنهایی هست که اگر رفت در راه در اتوبوس مثلا جا شتیه خرسندی میکنه اما شوهرش مثلا اما شوهرش با او در زحمتی او هست در خوراندن و پوشاندن و برای اون زحمت بکشه سختی ها را طی میکنه تا اینکه مثلا با اون نفقه کنه اما خوبی های در نظرش نمیتوه این در حقیقت این نابینا و نابیناگی و کورنمکی هست که انسان همه چیزها را فراموش کنه این خلاصه ای در همه باب است در همه باب با معامله پدر و مادر با معامله شوهر نسبت زنها با معامله مردها نسبت زنها باید خوب معامله داشته باشه برای بیگانه ترین مردم وقتی کمترین خوبی را میکنه خیلی تشکرش میبیاد اما اونی که در خانه کرده است از زن و از شوهر و از پدر و از مادر و از اینا هیچ اینا را نادیده میگیرند بنابراین نباید آدم آدمی کور باشه باید آدم خوب آدمی عاقل باشه ترازو را خوب بکشه بدانه که مثلا کی با او خوبی کرده است و کی زیادتر خوبی میکنه خب بل میگه یوجد من یعق والديه و هما احق بحسن المعامله بلکه میگه بعضی هایی هست که پدر مادرشون عاق میکنن عاق پدر مادر است عاق پدر مادر یعنی به احترامی کردن سرکشی کردن از فرمان پدر مادر میگه عاق معنای عامش همینه عق یعق یعنی عق شد یعنی با پدر خود مادر خود بد معاملگی کرد و عاق شرعی یعنی پدر مادرش گفتن من از تو بیزار هستم عاق معنیش همینه عق کردم یعنی از تو پدر مادر گفت که من از تو بیزار هستم حتی بعض علما میگن که شرط نیست حتی تلفظ کنه که من عق کردم اما وقتی آب دیده مادر به خاطر بد اخلاقی فرزند از رخسارها که چکید میگویند به همین عاق شد سبحان الله بنا به خاطر همین عاقی شد نیست که بگد من ترا عاق کردم دلی مادر در حقیقت دل مهربان است شاید گریه کنه و باز بگد مثلا فرزند من لیکن عالم ها بعضی فقها میگد بعضی فقها میگد که هر که پدر و مادرش به ناحق و گریاند و آب دیده اونها را بیرون کرد و جاری کرد به همین میگن عاق میشه و خودش درک نداره یعنی این آدمی احمق شده است و گناهگار شده است و از جمله نیکی میکردگی به پدر و مادر حساب نمیشه خوب و یکون مع حقوقه مع لوالديه معاملا معاملا بالمعامله طیبه وجودی میگه بعضی جوان ها بعضی انسان های هستن که با پدر و مادرش اخ معامله بد میکنه اما با دیگرها معامله خوب داره آداب با فضیلت داره این عجیب است که آدم ترازو را کج بفهمه ندونه که با کی خوب باشه و با کی بد یا با کی باید معامله بهتر داشته باشه بنا به خاطر همین آداب خوبه معامله خوبه هر یک شخص مسلمان نسبتی پدر مادر اگر استفاده نبره نسبتی کی باید استفاده بره هر یک مرد مسلمان آداب اخلاق خوبه نسبتی همسر و آیلش استفاده نبره باید نسبتی کی استفاده بره هر یک زن آداب اخلاق خوبه زبان خوب دانی را و اخلاق خوبه و دل پاکه نسبت شوهر خود نداشته باشه نگه نسبت کی داشته باشه یعنی کیست سزاوارتر از کسی که در خدمتت باشه کی سزاوارتر از کسی که نزدیکترین کست باشه شیخ میگوید که ثم الاقرب فالاقرب یعنی بهترین انسان در معامله خوب داشتن پیامبر صلی الله علیه و سلام سه بار گفتن مادر هست بعد از آن گفتن پدر است و بعد از آن گفتن قریب قریبترین یعنی مثلا آدم های نزدیک از خیر خیر یعنی ارحام ارحام آدم یعنی صاحبان رحم آدم از خیر تبارش شايف ما فيه تنبيه على مرات حق القرابه در حدیث میگه تنبیه و آگاهی هست بر کردن حق خیش و تباری الادنى فالادنى یعنی يعني قریبترین و قریبترین والاقرب والاقرب یا معنا داره الادنى نزدیکترین نزدیکترین و وقريب ترين یعنی يعني هر قدر به پدر و مادر نزدیک شد مثل خاله و عمه و امکی و اینا عمک همه اینا یا برای حقشون زیادتر می شود بجد وإذا كانت الأم أحق بالبر من الأب ففي الجانب الأقارب أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة بمنزلة الأم وقت میگد مادر سزاوارترین به نیکویی باشه از پدر دیده بنابر در خش تباری خاله میگد نزدیکترین است از روی نیکی کردن از دیگران دیده زیرا پیامبر صلی الله عليه وسلم در حدیث بخاری میگوید که خاله به منزلت مادر هست خاله یعنی به جای مادر هست و خب این حدیث هم حدیث بخلاص حدیث صحیح معنیش اینه که و با بعد مادر کسی که باید خوبی کرده شود این هم خاله هست خاله یعنی خواهر و اپی مثلا مادری آدم خاله میگن فلها احقیت خاصه مخاله میگد حقهای خاص را داره که متاسفانه بسیاری پروای این را ندارند سبحان الله در حالی که خاله به جای منزلت مادر هست زیر خواهر یا که اپی مادر گویا که خودی مادر هست و خاله و اینها را بار دیگر پیدا کرده نمیشود زیرا که اینها مثلا دیگر پدر و بابا و ماما از بین رفتگی هست بدو باید آدم کسی که خاله داره باید غنیمت داره با او سیله رحم کنه از حالش با خبر شود اگر یاردم کرده میتونه توانایی کاری خوبی را داره باید نسبت خاله و نسبت عمه و نسبت عمکی و اینها مثلا باید خیلی آدم خوب باشه مگد و من عجیبی هذا الامر مگد یکی از عجیب ترین این کار همین است به نسبت خاله که أن الخالة تجد في نفسها من الاهتمام والمتابعة والسؤال عن ابناء اختها شیئا کبیرا خاله میگوید خواهر و مثلا پی مادر میوه میگه در نفس خود اهمیت دادن و والمتابعه گفت با پیروی کردن و سوال و پرسیدن میگه از فرزندهای خواهر میگه بسیار میگه میپرسن یعنی خاله ها بعضی خاله هست که نسبت فرزندهای اپای خود و یا اینکه خواهر خود خیلی اهمیتی سخت دارد وإذا كانت قريبة المسكن منها تبادلها التعاون على التربية والإصلاح مگه اگر مسكن مسکن قريب قریب باشه میگه خوبی میکنه میگه در تربیه و اصلاح کردن یعنی خاله و درکت و تو حس انهم ابناؤها و خاله میگه احساس میکنه که این فرزنداش هست ولی هذا یقول الخاله ام پیامبر صلی الله علیه و حدیث دیگه گفتن که خاله گفتن مادر هست مثل مادره فلها احقیه بالبر والصله والاحسان خاصه مادر خاله میگه حق های خاصی داره به نیکویی کردن و پیوست کردن و احسان خوبی کردن خاصتا میگه حالا جایگاه و منزلت خیلی بزرگی داره و نبی هریره رضی الله عنه قال اتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم قال ما تأمرني حضرت ابو رضی الله عنه روایت میکنه که مرد پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت ما را به چی امر میکنی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن بر امک یعنی خوبی کن نیکویی کن مادرت را ثم عاد بعد از اون باز تکرار کردن که به چی مرا امر میکنی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن بر امک برفع الامر است به معنی نیکویی کن خوبی کن مادرت را ثم عاد فقال بر امک سه بار همین کلمه را تکرار کردن که نیکویی کن مادرت را ثم عاد الرابعه وقتی چهارم بار پرسیدن که به چی امر میکنی پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد چهارم دا گفتن که بر اباک یعنی يعني نیکویی کن پدرت را یعنی پدر چهارم جای چهارم میگیره در نیکویی و خوبی کردن اگرچه آه، حق بسیار هم که داره یکی به خاطر مادر ضعیف است و سختی ها کشیدگی است و سختی ها مشقت های چخیلی که گذشت به خاطر این اون مقدم تر است خب وهذا نظير حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده الذي فيه ذكر بر الأم ثلاث مرات ثم ذكر في المرة الرابعة بر الأب وهما يدلان على أن الأب مقدم على غيره في البر وحسن الصحبة وأن منزلته في البر تلي منزلة الوالدة خب میگه مثل حديث بهز ابن حکیم رضی الله عنه او حدیث پیشینه که حق مادر را سه بار ذکر کردن و در چهارم باره پدر را و این دو حدیث دلالت میکنه میگه پدر میگه مقدم است از دیگرها دیده در نیکی و در خوب صحبت بودن و منزلت و جایگاه پدر در خوبی و در احسان و نیکی در اسلام در نیکی تلي يعني مو بعد تلي يعني مو بعدي مو بعدي بعد يعني بعد جایگاه مادر است یعنی يعني اول مادر است و بعد او یک یک بار پدر هست دیوم کس بعد از مادر پدر است زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلام سه بار مادر را گفتن و چهارم باره کسی بهتر نبود مگر اینکه پدر را ذکر کردند و عن عطاء ابن يسار عن عباس قال انه اتاه رجل فقال اني خطبت امراه فابت ان تنكحني وخطبها غيري فاحبت ان تنكحه یک مرد پیش ابن عباس آمدن گفتن یک مرد پیش آمد گفت من گفت خطبه کردم یعنی اوسقالی کردم خطبه کرد خطبه کردم اوسقالی کردم یعنی با زنی را فنخواست که مرا نکاح کنه بگیره و یک مرد غیرش یعنی یک مرد دیگر غیر من یک مرد دیگر او را اوسقالی کرد و خطبه کرد خب خود زنی خواست و این دوست داشت که اون نکاحش کنه او بگیرش فغرت فقط فقتلتها پس بگد غیرت هم آمد ناموس هم آمد غیرتو یعنی غیرت و ناموس هم میگن یعنی رشکم برده رشک کردم میگد فقط تو این مرد بگد پس این زن را کشتم یعنی زنی که من میگه اسقالی رفتم نگرفت پس میگه ایرا کشت خیلی نه واقعی که واقع شده بود یک مرد ابله احمق یک به جوانی همین کار کرد خب این مرد پیش حضرت ابن عباس آمدن گفتن که من خلاصه یک زن را نک آسقالی کردم مهم راضی نشدن و یک کس دیگر آسقالیش کرد این زن به او راضی شد و من میگد ناموس مومد و رشکم برد رشک احمقانه به هر حال به هر حال او را میگه این زن را کشتم فهل من توبه حضرت ابن عباس گفتن آیا گفتن من توبه صحیح هست گفتن من قاتل هستم یگان توبه درون حضرت ابن عباس گفتن امک حیتون یعنی گفتن آیا مادری تو زنده هست قال لا گفت میگو مادر مردگه قال توب الى الله و تقرب الیه ما استطعت گفت که توبه کن به سوی الله گفت ای گناه بدت و نزدیکی بجوی به سوی الله به قدر تواناییت فذهبت حضرت راوی میگه که پس این مرد رفت و فسالت ابن عباس لما سألته عن حیات امه ابن عباس میگه راوی میگه پرسیدم که برای چی مادرش پرسی که مادر زنده هست یا ابن عباس رضی الله عنه گفتن انی لا اعلم عملا اقرب الى الله من بر الوالده گفتن من نمیدونم عملی را نزدیکتر باشه به سوی الله یعنی نزدیک کنه آدم به سوی الله از نیکویی مادر دیده یعنی هیچ عملی به الله آدم نزدیکتر نمیکنه از نیکویی مادر دیده بده این مرد قاتل گفتن آیا مادر داری که برای او قتل نیکویش کنی احسان کنی خوبی کنی و او خوب معاملگی کنی و بالاخره اعمال صالح زیاد جمع کنی و او دعا کنه در حقت که الله ببخشد به این شاید مغفرت شوی از این گناه خیلی بزرگی که انجام دادی وقد هذا الاثر العظیم فی بیان احقیت الام بالبر والاحسان این اثری که از ابن عباس روایت شد میگد دلالت میکنه که مادر به احسان و خوبی سزاوارتر است و عظم هذا الامر و اهمیت و جلالت قدری و دلالت میکنه به بزرگی این کار خوبی کردن با مادر خیلی بزرگه و مهم بودن ای و قدر و جلالت و عظمت این کار و ما یترتب علیه تکفیر تكفير السيئات و مغفرت الذنوب و نیل رضا ربی و از آن چیزی که حاصل و واقع میشه از بخشیدن گناه تکفیر یعنی کفارت بخشیدن گناه ها و مغفرت الذنوب عفو شدن گناه ها و نیل و رسیدن به رضاگی الله رب سبحانه و تعالی یعنی این دلت بکنه که نیکوی به مادر خاصتا سبب بخشیدن گناه ها و سبب به دست آوردن رجاگی الله سبحانه تعالی هست میگه فهذا رجل اتى ابن عباس فقال اني خطبت امراه فابت ان تنكحني اي لم تقبل من به زوجا لها خب هم حديث شعر داده وخطبها غيري فاحبت ان تنكح اي قبلت ورضيت به زوجا لها خلاص این عاشقالی کرده است خطبه کرده قبولش نکرده و مرد دیگر را أصحاب الكلب فغرت عليه فقتلته وهذا يدل على خطورة الغيرة إن لم تكن منضبطا بضوابط الشرع بله وقتی میگش رشکم برد و این زن کشتم این میگه خب البته نکاح کردن راضی کردن مثلا با بازو نمیشه بازو یعنی به زوری نمیشه که کدام زنی را بخواهی بگیرید مثلا این دلالت به احمقی این مرد میکنه مثلا که خب اگر رفت نخواسته چیکار کنیم زندگی که مجبوری نمیشه خب شیخ میگه به هر حال میگه این دلالت میکنه میگه بر خطر خطر بودن غیرت یعنی رشک ناموس رشک بردن خب اذا لم تكن منضبطا بضوابط شرع وقت رشک آدم مستحکم استوار به قاعده های شریعت نباشه میگه خیلی خطرناک است یعنی رشک بد این آدم سبب گناهکاری شد به خاطر همین باید رشک آدم حتما باید با قایده های شریعت با قانون های شریعت باید چی باید کنترل کرده شود نه اینکه مثلا هیچ زنی حق نداره که بگم من رشکم بردو مثلا غیبت کنه یه زنی دیگره، زنی یکم دیوم رو دیوم سیوم رو سیوم یکم رو مثلا ده هیچ جایز نیسته. چرا درسته که زن به غیرت به رشک نمیشه اما نباید او داده رشک شود و پیره رشک شود این حرام قطعی هست و رشک باز میگیم که های بد و صفتهای زشت را آدم باید با ضوابط ضوابط یعنی جمع ضابط قاعده را میگن با قاعده های شرع و اصول های شریعت باید این چیزها کنترل کرده شود اداره کرده شود و مقیدتا به قیود الكتاب و سنه و باید مستحکم کرده شود به شرط های کتاب و سنت فإنها إذا كانت هكذا مطلقة على عواهنها فإنها تفعل بالمرء الأفاعيل اینا به خاطر میگه اگر رفت و رشک ها گذاشت مطلقه یعنی سر داده شود هوی داده شود على اواهینها یعنی مثلا بر دو درک شده رشک کرا، میگه آدم کارهای خیلی بد را میکنه فتارة تدخلو فی الظنون و شکوک و والخاطئة وتخوين و خاطئتی میگد آدم الاهلی، فرق یعنی گاه گاه آدم را این رشک بد میگد در گمان ها و در شک ها و در گمان اوهام الكاذبه يعني جمع وهم یعنی گمان میگن با گمان ها و خیال های دروغ و الخاطئه یعنی يعني گناه خاطئه یعنی يعني خطا و مثلا گناه و تخوین الاهل و خیانت کردن اهل میبره و تارتا تصل به الى القتل بغیر حق و گاهی مثلا رش میگه سبب قتل و کشتار میشه چون که در حال این مرد شد و قد تصل به الى امور اخرى خطيره به گاهی میگه غیرت و ناموس و رشک آدم میگه به کارهای خطرناک دیگری میکشه فالغيرة لابد أن تضبط بضوابط الشريعة ولا تترك هكذا غير منضبطه غيرة غش انسان خامرده سخازن باید میگد به بقايده هاي شریعت و اصول هاي شریعت میگد باید استوار کرده شود و باید نباید آزاد گذاشته شود که به هر چیزی كي خواه انجام تیه هر گمانی كي داره هر سخانه كي داره گفتن بگیره هر چی شیطانش وسوسش کرد اون نقل کردن بگیره خیلی خطر بزرگ داره نباید آدم از پشت به خاطر همین اصحاب زنهای پیامبر صلی الله علیه و در این باب خیلی درس بزرگ هستند حضرت زینب رضی الله عنه این خیلی زوجه یکی از امهات یکی از مادرهای مؤمنان هست وقتی مسئله حضرت افک و تهمت حضرت عایشه ده وقتی که پرسیده شد که چی میگوی در حق حضرت عایشه وقتی تهمت زدن حضرت عایشه را به زینا و اینوای حضرت گفتن که ما گفت نمیدانیم نسبت عایشه مگر خیر را یعنی اگر چه بخچانش هست دارش هست با وجود ابن راوی چی میگه میگه دین ایمانش او حفظ کرد از سخن بد و از گمان بد و از تهمت و بهتان یعنی رشک خود را با قاعده شریعت با دین تقوا استوار ساخت و چنانه که حضرت پیامبر وقتی پیامبر یکی از همسرهای پیامبر صلی الله علیه و سلام طعام روان کردن در روز حضرت عایشه یعنی پیامبر صلی الله علیه و در خانه حضرت عایشه بود یک نفر تعام روان کرد از زنهای دیگرش خلاصه کلام حضرت عایشه را رشکش آمد و زد چینی شکست اون ظرفی که تعام داشت شکست حضرت پیامبر گفتن مادرتون گفتن صحابیای در پیش بوده رو گفتند رشکش آمد گفت لیکن چی دوام شبینید لیکن گفتن چینی به چینی یعنی چینی شکستگی را حتما ای خانه یه چینی دیگه میت معنیش اینه که اگه هزار رشک هم داشته باشی از جوابگری خلاص نمیشوی یعنی به خاطر همین باید انسان رشک خود را و تمام افعال بده غضب زیاد داشتن راو بودن جاهل بودن آدم غز... تیز غضب میکردگی همه اخلاق بد را باید به وحی الهی انسان اصلاح کنه و الا در دنیا با صفت های بد زندگی میکنه آدمی بد میشوه و در آخرت جزای بد میگیره به خاطر همه بهترش انسان علم بیاموزه و خود را اصلاح کنه تا اینکه از این دنیای دروزه زندگی خوشبخت و زندگی خوب داشته باشه چقدر خانه ها بد شد از روی رشک به از رشک بی فایده چقدر زندگی ها بد شد و حال ها نخوب شد زن ها از ها جدا شدن به خاطر گمان های بد و بر رشک های بی فایده و و از دیگر چیزهایی که واقع شده است قوله فهل من توبه وفي دلالة على أن الواجب على المرء مهما كان ذنبه ألا ييأس من رحمة الله وقت أن زان رو کشت و گفت آیا من توبه گفت توبه من قبول است شخص مجا إيد دلالت بيقول که باري مرد واجب است كي هر قدر شان كي بوشا از رحمة الله باید نؤمد نشود قاتل است سارق است هر گناهگار كي بوشا باید از رحمة الله نؤمد نشود باب دری توبه كشاده است زود بسوي الله باید بر بگرده بقد وان عليه المبادره الى السؤال اهل العلم ووجبها من ay kimigad عجل sarostima ahli أهل علم ربي بوسا هر گناهی واقع میشه هر پرابلمی که میاد در زندگی هر سختی هایی که میاد باید اهل علم پرسی اگر رفت اهل علم کسانی که علم شریعت دارن علم قرآن و سنت و علم آثار و علم مثلا علم دین اونها که پرسیدن نشود دیگه کی حل میکنه به خاطر همین انسان گناهی کرد در مشكلة افتاد باید زود به اهل علم پرسه سوال کنه زیرا الله میگه فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بپرسه سوال کنه اهل علم را اگر رفت شما نمیدونسته باشه یعنی چیزی که نمیدانی اهل علم بپرس دوای نادانی این سوال کردن است زیرا هر یک سوال به خود جواب داره هر یک نافهمی به خود فهمانیدنی داره هر یک کج فهمی به خود خوب فهمی داره لان من وقع فی الذنب وثقلت علیه خطیئته در هر در گناه واقع شوه و خطيئتي وجناهي وزمين شوا وأراد الخلاص منها قبل أن يلقي الله بها وسأل غيره ورطوه زلو میگه اگر انسان گناه کرد و گناه بزرگه و گناه او را وزمینی کرد و خواست که از این گناه خلاص شود پیش از ملاقات کردن الله یعنی پیش از وفات کردن و در قیامت و اگر میگه سأل غیرهم ورطوه اگر رفت میگه غیر عالمان را بپرسه اونها را ورطو یعنی در حلاکت میدازه یعنی آدم جاهل بپرسه چونی که هم قصه مردی که 99 انسان را 99 نفس را 99 آدم کشت و وقتی عابدی را پرسیدار نقل میکنه شیخ میارش یعنی اهل جاهلا را پرسیدن آدم بارد در حلاکت میدازه به خاطر همین اون بعضی زنهایی که هر پرابلم در زندگی شود دوگانش میپرسه دوگانش که مثلا خریج یکم مدرسه و دانشگاه که نیسته باز اون هم مثلا یکم بیسواد سواد دیگر یا بعضی مردها مثلا یار و دوستی که دوست میداره همو نقل میکنه درسته که شما داری دوست تای یار و رفیق تای اما بیچاره که علم شرعی نداره بیچاره که تجربه علمی نداره به خاطر هم او از دوستی چی میگه به خاطر این خیلی خطرناک است یعنی بسیاری از جوان ها که بسیاری از مردها و ها یار و دوست رفیق چونه میپرسن و اون یار و دوست و رفیق هم شاید آدم دلسوز باشه میخواه خوبی کنه یکی جاهل که کاری کرده نمیتونه با جهلش یعنی بی سوادش مثلا این دوست شه یا اینکه این دوگانه شه یگان راهنمایی میکنه و این راهنمایی سبب مثلا چی میشوه سبب بدبختیش میشوه به خاطر همین کی باید پرسیده شود و چی باید پرسیده شود دانستن حتی همین کی علم از کی گرفته میشوه و مسائل شریعت از کی پرسیده میشوه همین مسئله را دانستن خیلی نعمت بزرگ است و این خودش علم است یعنی مثلا کی را باید بپرسی و علم باید از کی گرفته شود احکام شریعت باید از کجا گرفته شود همین قلم دانستان این یک علم بزرگ است به خاطر میگه میگه اگر رفت غیر عالم بپرسه شاید میگه ورطو ورطه یعنی اوقعه فی الورطه ورطه یعنی جای هلاکت و جای بدیده و ربما قنطوه شاید با امیدش کنن مثلا پرسه گناهی کردم یک کس پرسه که مثلا همین گناه چی میشه بگه خیلی گناه بزرگ است فعليه الا يسال الا اهل العلم بدبر واجب است میگه به انسان که سوال نکنه نپرسه مگر اهل علم فهذا الرجل السائل قد وفق في سؤال حبل الامه ابن عباس إذا میگه إن مرد مثلا توفيق داده شد موفق شد مجد در پرسيدن حبر عالم مجد حبر جمش احبار يعني عالم حبر الامه يعني عالم إن أمة ابن عباس است ابن عباس حبر إن أمة است يعني عالم بزرگ إن أمة وفيانبر صلى الله عليه وسلم در حق دعا کرده اللهم علمه التأويل اله او التعليم یاد بته تفسیر قرآن بیده بر عالم بزرگ این امت بود حضرت ابن عباس عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما بنا بخاطر این مرد میگه دانش که کجا را سوال کنه ابن عباس سوال کرد و ابن عباس رحمه رضی الله عنهما اون هم را مثلا راهنمایی خوب کردن که آیا مادر زنده هست که او را خوبی کنی گفت نه گفت بلا گفت که خیلی اعمال صالح زیاد که گفت به الله نزدیکی بجو یعنی مثلا بلا بخاطر این آدم گناه کرد بعدی خوبی ها کنه چرا تا اینکه مثلا این خوبی ها اون گناه های سابقه و پیشینه را محو کنه نابود سازه و, و اگر رفت هم روز قیامت از کدام گناه مؤاخذه هم که شوه این حسنات دیگر در ترازوش غالب شوه اون سیئات و هاشه بنابر عاقل هم در حقیقت همینه خب بعد میگه که و کلنا یذکر قصه رجل الذي قتل 99 نفسا 99 نفسا همه ما میگه بیاد یاد داره میگه قصه مردی که 99 آدم را کشت نواد نقطه را قصه معروفه صحیحه ثم جعل يسال بعد از اون شروع کرد میگه میپرسید که هل له من توبه آیا توبه هست یعنی مثلا گفتن آیا چی هست خب بعد گفتن یک فلان معبد ده فلان صومعه ده یعنی جای عبادت ده گفتند یک عابدی هست فات گفتن پیش همو برا گفتن همین عابد یعنی عبادت میکردگی مثل صوفی های ما خب میگه فاتا راهبا لیس بعالم ولا فقیه فسال راهب عبادت کننده را میگه پس آمد مرد عابد را راهب یعنی عابد عبادت میکرد رهبانش میگه جمعش عبادت میکردگی های نصرانی ها را میگن راهب خب راهب یعنی نه عالم است نه فقیه فقط عبادت میکنه یک عبادتگاه میسازه در بین صحرا مثلا صومعش میگن جای عبادتگاه جرنگ همین یعنی چله میشه که بی فسأله پس پیش این عابد آمد و پرسید گو من 99 نفر کشتم گفت آیا گفت توبه قبول گفت توبه کنه میشوه فقال ليس لك توبه این راهب بی سواد عابد جاهل گفت تو گفت توبه نداری گفت یعنی توبه گفت قبول نشه گفت 99 تا کشتی با میخوای الله بوت را ببخشه فقتله کمل به 100 پس این عابدم کشت و به همین میگه 100 تا پره شد یعنی 100 مرد 99 تا پیشگی هم یک عبادت کننده قطعی می شود 100 کامل شد 100 تا ثم سال عن اعلم اهل الارض بعد از اون پرسید که عالم ترین اهل زمین کیست فدل على رجل عالم پس دلالت کرده شد به مرد عالم یعنی گفت فلان جا بر گفتن یک عالمی هست خیلی عالم بزرگ پیش همون را فقال انه قتل 100 نفس هل له من توبه بعد پیش عالم آمد قصه را مختصر کرده به هر حال پیش عالم آمد و پرسید که آیا گفت توبه دارم گفت توبه برای من قبول است فقال نعم گفت آره گفت توبت قبوله گفت و من یحول بینه و بین التوبه گفت کیس گفت مانع شوه گفت بین تو بین توبه گفت یعنی کی میتونه توبه ایتره معنی کنه گفت مادامی که زنده هستی جان با قرقره که ناآمده است قبوله فقط چی گفت گفت انطلق الى ارض كذا فا این بها اناسا یعبدون الله فاعبد الله معهم فقط چی نصیحت کردن عالم کی هست به خاطر همین خوبه یکم عالم همین که جوابش داد که بله گفت توبت داری گفت توبت صحیحه دوم راه راهنماییش کرد که با بیانش کرد که کی گفت مانعی توبت و بعد سیم که عالم که بود بعد گفت که این طالق گفت الى ارض کذا و کذا گفت بیرو و گفت با زمین فلان جا گفت آدم های هستن گفت در الله را عبادت میکنن پس همراه اونها الله را عبادت کن ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء گفتم گفت که به همون جای وطنت جای زمینی که هستی گفت و این زمین بر نگرد گفت این خیلی زمین بد است یعنی جایی هست که همین سببی بدی سبب قاتلیت میشه یا بار دیگر خب این خیلی علمی بزرگ است در حقیقت این عالم که هست بدور وصیتش خیلی خوبه به خاطر عالم ها میگن بهترین وسیله برای ثابت ماندن در توبه همینه که آدم همون چیزی که سبب گناهش بشه همون را ترک کنه یعنی مثلا این مرد قاتلی که صد نفر کشته بود گفتش همین زمین تا وطنی که جایی که هستی زره گفت ترک گفت چرا زیرا که این جای تو گفت جای بدی گفت یعنی مثلا گفت استوبه میکنی الله میکنی پشیمان میشی منسوب ایمانیت تمپراتور مثلا تمپراتور ایمانیت زیاد شده گفت توزی توبه میکنی وقتی خطی و میگردی یا چه تحمل میکنی یا دیگه چه میگرد سیم شه مثلا بو میگیری کلاش مثلا مثلا 101 تا به خاطر بهترین گفتن چی همون جایی که هست توبه کن دیوش معلومه که آدمی که معروفه به بدی در جا او رو به بدی یاد میکنن یعنی مثلا اگر رفتی آدم معروف باشه در هر یک کوچه در هر یک جا به بدی اگر او مسجد هم که مردم هم میترسن مثلا اما آدمی فلانی مثلا آدمی راهزن یا که آدمی بد خلاصه کلام گفت بهترین شمینه که این جای بدی به خاطر واجب است که جایی که سبب گناهت میشوه حتما اونجا را ترک به خاطر این سوال اینه که چخل کنه انسان در توبهش ثابت بمانه بهترین چیز اولش اخلاص است که به الله توبه کنی لیکن دیم واجب همینه که هر چیز سبب گناهت میشه همون را ترک مؤقتا هم که باشه لاقل ترکش کن یعنی اگر افت آدمی سبب گناهش همین کامپیوتر و تلفن ها باشه واجبه که اختیار دور کنه تلفنی مثلا همون نوک بیلن به قول تا اینکه مثلا به گناه معصیت مشغول نشوه بسیاری ها میگن من توبه میکنیم از فلان گناه مثلا عاشقی و معشوقی کردن خب وقتی ایمانش بلند میشه منصوب ایمانش مثلا چکار میکنه بهترین کاری میکنه مثلا نامیری فلانی معشوقش حذف میکنه او دلید به همین بعد گویا که به شد یا مدت یا روز و دو روز و سه روز و پنج روز و ده روز با میبینی معشوقش شیطان و که تا اینکه زنگ بزنه او و دوباره با به همین راه میره اگه حل چیز حل همینه که سینکار طرف بشکپرد اگر رفت در تواصل اجتماعی باشد سایت ها خواه فیسبوک از تویتر و فلان اینوی باید این ادلی کرده شد بالکل چرا تا اینکه یگان وسیله رسیدن باید دیگر، وسیله راه برای رسیدن باید دیگر نباشد این بهترین توبه هست یعنی به خاطر همین یک انسان میخواد در توبهش ثابت و چیکار کنه همون چیزی که سبب گناه میشه فلان قشلاق باشه اگر فلان گناه همی میکنی همونجا را واجب ترک کنی فلان گناه هر خلاصه کلام همین قاعده همین ده این بهترین قاعده هست و این مرد هم در حقیقت عالم همین وصیت کردن که همون جایی که سبب گناهت میشوه همون کوچه هایی که سبب گناهت میشوه همونجا را ترک خب شیخ میگه که فبصره و نصحه و دله الى طریق توبته ولم يقنطه فبصره یعنی راهنمایی کرد او را و نصیحت کرد او را و دللت کرد او را به راه توبه ولم يقنطه اون نومید نساخت فماذا كان بمگه چی شد خلاصه إيه، این مرد این مردی توبه کردگی انطلق ذلك الرجل الى تلك الارض التي اوصاه بذلك ذاك العالم التائب الى الله انطلق راه رفت رفت میگه این این مرد به همون زمینی که او را وصیت کرده بود این عالم در حال بودنش توبه کننده به سوی الله یعنی به توبه رفت حتى اذا نصف الطريق اتاه الموت وقتی میگه نصف راه بود نصف یعنی نصف راه ده بود نصف راه ده كلاسيت أتاه الموت مارك ميجا أومد بس عشان فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب اختصم عن جدال کردن ايش گفت من میگیرم ملائكة های رحمت و با عذاب در جدال افتادن ايش گفت من میگیرم ايش گفت من میگیرم فقالت ملائكة الرحمه خب هر یکیش دلیل آورد ملائكة های رحمت گفتن که جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله این مرد گفت آمد گفت به سوی الله با دلش در حالی که یعنی يعني مثلا با دل و با اخلاص و صدق در حال بودنش توبه کننده به سوی الله آمد گفت تمام اینا به خاطر ما جانش میگیریم و قالت ملائکه العذاب ملائکه عذاب گفتن انه لم يعمل خيرا قط این گفت یگان خیری کردگی نیست هرگز قط یعنی هرگز لم يعمل نکرد از خیر را هرگز خب گفت یگان خیر کاری خیر کردگی نیست این در حقیقت ازیت عمل بله لیکن بهترین عمل کردگی است چیو توبه کردن صادقانه دیوم در حقیقت او ارض زمین بدی ترک با خلاصه کلام که این در حقیقت بهترین عمل کرده است لم یعمل خیرا قط این در وجه علما میگن که در اسلوب مثلا به ظاهرش نیست لم یعمل خیرا قط برای بهترین نکرد توبه خودش بهترین عمل یک التائب من الذنب كمن لا ذنب له چقدر حدیث صحیح است در روایت احمد پیامبر صلی الله علیه و سلام میگوید که التائب من الذنب توبه کننده از گناه مثل کسی گناه ندارد یکم توبه کرد توبه صادقانه دوم همو عالم هم یافتن جستجو کردن این خیلی بهترین عمله سیومش همون زمینی بد تر کردن این خیلی بهترین عمله چهارم بر زمین نیکی و خوبی و عبادت رفتن این خیلی بهترین عمله بلا بخاطر همین فاتاهم بلا شیخ میگه که فاتاهم ملک فی صورت آدمی فجعلوه بینهم خب میگه یه ملائکه در صورت آدمی صورت آدم آمد و در بینشان فقال بعد گفت گفت شما مثلا در چی باب رزبار دارین چی مسئله هست خلاصه کلام بعد این صورت ملائکه در صورت آدمی گفت قیس ما بین الارضین و الى ایتهما کان ادنا فهو له گفت قیاس کنه گفت بسنجه گفت که به کدام زمین گفت قریب ترای پس همو حکم همو را داره یعنی اگر رفت به ارضی به زمین عبادت کننده ها به زمین پاکان قریب باشه ملائکه رحمت جانش میگیره اگر رفت و به زمین بدکارهایی که در اونجا بدی کرده بود به اونها نزدیک باشه ملائکه عذاب جانش میگیره فقاسوه فوجدوه ادنا الى الارض التي اراد پس قیاس کردن سنجیدن یعنی متر کردن دیدن که به زمینی که میخواست به سوی یعنی مثلا زمینی صالحین عابدین این میگه نزدیکتر است شیخ روایت اصلش نه آورده است الله امر کرد زمینی سوء زمینی بده دور شو و حدیث صحیح اینم و زمین نیک عابدین امر کرد که نزدیک شو یعنی خاطر همین سبحان الله یک توبه مرد الله امر کرد زمین بدکارها را که دور شو و نیکوکارها را که نزدیک شو به خاطر یک توبه مرد بله، به خاطر همین انسان اگر رفت با صدق و اخلاص با شرط های توبه هر قدر گناه هم داشته باشه به سوی الله سبحانه و تعالی باز بگرده توبه کنه الله الله توبه او را قبول میکنه زیرا که یکی از های الله تواب هست یعنی توبه پذیر قبول کننده توبه و میگه شیخ میگه که کاف سنجیدن قیاس کردن که به زمینی که میخواست بیروه یعنی زمینی صالحین نزدیک بود فقبضته ملائکه الرحمه بنا به خاطر همین ملائکه های رحمت الهی پس او را چه او را او را قبض کردن جانش ملائکه های رحمت گرفتن این حدیث دلیل است که انسان نباید هر جاهلی را هر بسوادی را سوال کنه بپرسه سوال کنه باید سوال تنها از اهل علم باشه میگه قول ابن عباس رضی الله عنهما امك حیه ای هل امك على قید الحیاه امك حیه حیه یعنی حی یعنی زنده آیا مادر تو زنده هست گفت لان ثروه عظیمه فی باب رفع درجات و تکفیر الذنوب زیرا میگه مادر مادر ثروه دارایی یعنی دارایی دارای بزرگ اسم گد یعنی خیلی نعمت بزرگ هست در باب رفع درجات بلان شدن درجه ها و تکفیر و بخشیدن گناه ها بدبر هر که مادرش یا پدرش زنده هست در حقیقت باید غنیمت دانسته اونها را نیکویی کنه به قدر توانایی به اونها احسان کنه و کوشش کنه رازگی اونها را به دست بیاره زیرا رازگی مادر و پدر رازگی الله سبحانه و تعالی در رازگی پدر و مادر هست خب اثر قول ام حیا تساؤل عند عطا ابن اسار راوی عن ابن عباس خب مثلا وقتی پرسید که مادر زنده هست راوی گفت که لكن تريث حتى وجد الوقت مناسبا فساله كما خب خلاصه کلام راوی گفت که چرا ابن عباس مثلا پرسید که مادر زنده است یا اون چیز دیگه نپرسید که نماز میخونی جماعت میری حج میکنی نپرسید تا بهترین عمل پرسید فقال رجل لا فلم يقنطه ايضا یعنی مرد میگه ناامید نکرد بل قال له توب إلى الله حضرت ابن عباس گفتن توبه کو بسوی الله فهذا شأن أهل العلم والفقه في دين الله این میگد طريقي اسلوب اهل علم و عالم ها هو فقیه ها در دين الله من است لا يقنطون الناس من التوبه مهما كان الذنب مردم را ناامید نمیکنن از توبه هر قدر گناه بسیار که باشد زیرا الله میگد قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله بگو أي بندگان من الذين همون کسانی اسرفوا على انفسهم ظلم کردن نفس های خود را اسراف کردن ظلم کردن نفس های خود را لا تقنطوا من رحمت الله ناامید نشه از رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا زیرا الله سبحانه و تعالی میبخشد تمام گناه ها را به چی به توبه کردن ان الله لا یغفر الذنوب جميعا یعنی الله میبخشد گناه ها را به توبه کرد همه گناه ها را میبخشد به چی به توبه کردن زیرا الله میگه ان الله لا یغفر یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و دیگر ده که الله نمیبخشد شریک آوردنی به او را و میبخشد آن که کمتر از شرک یعنی به توبه هر کی به گناه های کبیره از دنیا بروه تحت مشیت و اراده الله ده اگر بخوا عذابش میکنه اگر بخوا عوف و مغفرتش میکنه اما آیت این الله یغفر الذنوب جميعا الله همه گناه رو میبخشه به چی به توبه کردن انه هو الغفور الرحیم زیرا الله هست مغفرت کننده رحم کننده خومجات سأله في هذا المقام هل أمك حية يعني كي أيو أه، مدارة زندهس لأن مقام الحسنات التي ينالها العبد في بره لأمه ترفع درجات عالية عند الله زیرا میگه مقام خوبی کردنی که بنده به نیکویی به مادرش میرسه او را به درجه های بلند در نزد الله میبرداره و عنه ذنوبا و سیئات کثیره و گناه های بسیار او را و سبب بخشیدنی بسیاری از گناهاش میشود خب قول و توب الله ان در درس آینده میخونیم